บุ๊กทูยี่สิบสองดวิเดชมดการสนทนาสามทรจสปูกลบสคุณสูบบุหรี่ไหมครับอารูกูเตผมเคยสูบครับอังเชลเทปรูเกล แต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้ว เบดบาร์เนเบรุโครบกวนคุณไหมครับ ถ้าผมสูบบุหรี่ อาริยมส์เนตรุกดีเซรุกิสุไม่เลยครับ เนะเวไซเนมันไม่ได้รบกวนผมครับเตมานเนตรุกดู คุณจะดื่มอะไรไหมครับ a โกโนสิชเกอร์สิตะบรันดีไหมครับ g a ลคอนยาคุไม่ครับ ผมชอบเบียร์มากกว่า เนเกเร a ลลา a คุณเดินทางบ่อยไหมครับอ r daug เคลาวเยเตบ่อยครับ ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ Taip, daugiausia keliauju verslo reikalais. แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน Bet dabar mes čia atostogaujame. ร้อนอะไรอย่างนี้ Koks karštis. ใช่วันนี้ร้อนจริง Taip, šiandien tikrai karšta. ๆเราไปที่ระเบียงกันเถอะ Ena in balkona. พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ Rytoj čia bus vakarėlis. คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับ Ar jūs taip pat ateisite? ครับ พวกเราได้รับเชิญด้วย Taip, mes taip pat esame pakviesti.